السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله ثم الحمد لله الذي أكرمنا بحمل دعوته والعمل بتحكيم شرعه ثم الصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه الذين ساروا في نصرة هذا الدين سيرا حثيثا أما بعد يقول سبحانه وتعالى في القرآن الكريم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم leo ni Ijumaa ya mwisho ya mwezi wa mwisho wa Dhulhijja kulingana na kalenda yetu tukufu ya Kiislamu. Ijumaa itakayokuja itakuwa tumeingia mwezi mtukufu wa Muharram kama vile vile itakuwa tumeingia katika mwaka mpya wa Hijiria 1438 Hijria kuna fadfa kubwa katika miezi hii mwezi wa Dhulhijja na kabla yake Dhulqaada na baada ya Dhulhijja tuingia Muharram sadfa hii ni kama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anavoeleza katika sura tauba aya 36 asema inna iddat ash-shuhuri inda Allah 12 shahra hakika idadi ya miezi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni kumi na mbili fi kitabillah katika kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yauma khalaqa as-samawati wal-ardha siku aliyoumba mbingu na ardhi minha arba'atun hurumun katika miezi hii kumi na mbili kuna miezi minne mitakatifu dhalika dinu qayyim hii ndiyo dini ya haki iliyosimama juu ya misimamo ya usawa fala tadhlimu fihinna anfusakum msidhulumu ndani yake katika miezi hii mitukufu mkadhulumu nafsi zenu miezi hii mitukufu ni kama alivyopokea al-Imam Bukhari hadithi kutoka kwa Abi Bakra radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والأرض السنة اثنى عشر شهرا منها أربعة حرم ثلاث متواليات ذو القعدة ذو الحجة المحرم وردب مضر الذي بين جمادى وشعبان أبي بكر asimulia hadithi kutoka kwa mtumi sallallahu alayhi wasallam kwa mtume alisema inna zamana kad istadara hakika ya zama zimechaguliwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ay tarattaba wa ikhtara bi binidhamihi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameratibu na kupangilia mpangilio barabara wa zama Makuraish walijalia kalenda yao ya kimatata miezi mbili mara mwezi tatu kwa hivyo hadithi hii ikawajibu makuraishi kuwazama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amezipangilia nazo nini ni kuwa kalenda ya Kiislamu iwe na miezi mbili mpangilio huu ni pale alipoumba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mbingu na ardhi mwaka ni ifna shahran ni miezi mbili wala si miezi tatu minha arba'atun hurbun ndani yake kuna miezi minne mitukufu thalathun muta, mutawaliyatu mitatu ni yenye kufuatana nayo ni dhulqa'da dhulhijja na Muharram hii hufuatana kabla ya kuingia Dhulhijja tulitoka Dhulqa'da ambao ni mwezi mtukufu sasa twatoka mwezi mtukufu twaingia mwezi mtukufu wa Muharram hii ni miezi mitatu yenye kufuatana kisha baada ya hapa kuna Rajab Mudhar kuna mwezi wa Rajabu mwezi wa nane katika kalenda ya Kiislamu alladhi baina jumada wa shaaban ambao hupo baina ya jumada na shaaban ayuha alikhwa kalenda yetu ni kalenda ambayo imeasisiwa juu ya tukio muhimu la hijra tukio ambalo kila mwaka tukiingia katika mwezi wa Muharram huwa tukumbushana kuwa ni tukio muhimu ambalo lilifanya maswahaba radhiallahu anhum wakakata shauri ya kuwa kalenda ya Kiislamu iasisiwe kwa tukio hili kama ilivyopokelewa katika vitabu vya sera قال ابو موسى الاشعري رضي الله عنه قال قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه يأتين منك الكتب ليس لها تاريخ فجمع عمر رضي الله عنه الصحابه واستشار ابو موسى الاشعري ketika زخلافة يا عمر بن الخطاب رضي الله عنه علي anhu عمر بن الخطاب اي عمر watuandikia sisi barua lakini barua hizi hazina taarihi naona ni muhimu kuwa na taarihi hapo hapo Umar kama khalifa wa Waislamu akawakusanya maswahaba wenzake kushauriana juu ni tukio gani lianze kwalo tarikhi ya Uislamu makalenda ya Uislamu akashauriana Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu na maswahaba فمنهم من أشار إلى مولده صلى الله عليه وسلم baadhi ya maswahaba wakasema tuanze kalenda yetu kwa tukio la mazazi la uzawa wa mtumi sallallahu alayhi wasallam tukio kubwa kuzaliwa kwake ni kuzaliwa ukombozi wengine wakasema la tuanze tarehe yetu kwa mab'ath rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kwa kutumilizwa kwake sallallahu alaihi wasallam lakini al-iqtirah al-muqarrar rai iliyokubaliwa ni tukio la hijra Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu wa ardah akakiri kwamba muhimu kalenda yetu ianzishwe kwa tukio la hijra ni muhimu ndugu zangu kuzingatia kuwa hijra iliyofanya maswahaba mpaka wakafanya tarifu yetu au kalenda yetu ianzishwe kwa tukio hili si tukio litupite wala si tukio likaririwe tu pasina alaka na reality inayokumba waislamu leo maswahaba kwa fikra zao wakaelewa ahmia umuhimu wa tukio hili nalo ni kuwa tukio hili ndiyo tukio ambalo ni turning point nukta tahawul ndiyo nukta ambayo waislamu walibadilika hali zao zilibadilika juu chini ni tukio ambalo lazima tuliangazie ili tupate kustafidi na kurelate tukio hili na wakia ambao leo twaishi umma wa mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam ayuha alikhwa miaka tatu ya mtume sallallahu alayhi wasallam katika da'wa yake maka baada ya marhala ya kwanza marhala ya pili na marhala ya tatu makuraish katika marhala ya kwanza na ya pili wakaufanyia vitimbi ulinganizi wa mtumi sallallahu alayhi wasallam kwa lengo kuuzimisha Uislamu kwa sababu mtumi sallallahu alaihi wasallam alikuja kukomboa hakuja kuongeza idadi ya walinganizi hii lazima tufahamu kuwa sallallahu alayhi wasallam risala yake ya Uislamu haikuletwa kama idhaf kama ziada bali ililetwa kukomboa ulimwengu ulikuwa kitokosa katika lindi la ujahilia Mtume sallallahu alayhi wasallam baada ya vitimbi vya makuraishi sallallahu alayhi wasallam akakunjuliwa jamvi la da'wa napo ni pale kama anavyosimulia na Aisha radhiyallahu anha na Abi Umama bin Sahm asema لما صدر سبعون من عنده صلى الله عليه وسلم طابت نفسه kuna watu waliwapata Aus na Khazraj sallallahu alaihi wasallam katika marhala ya tatu nayo ni kuangalia nusra watu watakaonusuru uislamu ulinganizi wake dhidi ya vitimbi vya makuraishi si kujihami tu bali kuupeleka mbele uislamu wahitaji ahlul quwa wal manaa sallallahu alaihi wasallam akawapata watu sabini tena nukaba kutoka Madina watu hawa walipotoka kwa sallallahu wasallam baada ya akaba ya kwanza na baada ya akaba ya pili hii kwa baada ya akaba ya pili tabat nafsuhu sallallahu wasallam alifurahika alikuwa na faraja kuwa sasa majal ya dawa imepanuka Uislamu ni global message haufungiki kijijini kwako kwa hivyo watu kuingia kabila tofauti katika Uislamu si aibu bali hii ni uzuri wa Uislamu Uislamu kusikika katika kila pembe ya dunia ni nusra ya Uislamu ni rahma ya Uislamu walipotoka watu hawa mtume akafurahi akasema waqad ja'ala Allahu hadithi ikasema wakad ja'ala Allahu lahu man'ata ahla harbin wa naddatin kuwa mtume sallallahu alaihi wasallam alipata watu wenye nguvu watakaonusuru linganizi na watakaonusuru Uislamu makuraishi walipofahamu zoezi hili kuwa sallallahu alayhi wasallam amekubaliwa na makabila kutoka Yathrib tena makabila yenye nguvu makafiri makuraishi wakashikwa na kiwewe kwa sababu walijua threat ya Uislamu juu ya maslahi yao ya kishirikina hivi hivi baada ya kusambaratika mfumo wa kiujamaa kwa dola yake ya Sovieti muungano wa Kisovieti 1991 na kuja kwa new world order mfumo wa kirasimali wallahi thumma wallahi wanasiasa wote wa Marekani wana hatari na wanahisi hatari juu ya Uislamu kwa hivyo si ajabu kuandaa makongamano ya kupambana na Uislamu hawana hawana haja na ukomunisti ushamalizika ushakufa ushazikwa hawana haja na ubudha dini ambazo za kiroho Ukristo hauna haja wala si ishu kwa Marekani kwa sababu asili Ukristo ukienda kanisani ukisaimba Yesu mbwana mchezo kwisha Uislamu ni mfumo kamili una uwezo wa kuongoza dunia makafiri makuraishi walitambua hili kama Marekani leo usione kuwa walikaa hivi hivi ikabidi wapange mkutano maalum tena katika jumba maalum adaru nadwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akafichua kikao hiki kwa kuwakumbusha waislamu na kumkumbusha bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam njama ya makafiri pale walipopanga njama ya kuumaliza Uislamu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akasema wa idh yamkuru bika alladhina kafaru liyuthbituka au yaqtuluka au yakhrujuka wayamkuruna wayamkuru Allah wallahu khayrul makirin kumbuka pale makuraish walipopanga vitindi njama njama hii ni ya kufanya nini imma liyuthbituka liyuthbituka ai liyukayiduka wakuzuie wewe sallallahu alaihi wasallam wakufunge kamba usiende Madina usiende kwa maanswar wengine wakasema la tumuue wengine wakasema tukutoe wayamkuruni wanapanga na Qur'ani imekuja hapa kwa sigha ya fi'lul mudhari' wayamkurun ina maana vitimbi vya makafiri ni vyenye kuendelea wayamkuruna wanapanga njama wayamkurullahu na Mwenyezi Mungu upindua njama zao wallahu khairul makirin na Mwenyezi Mungu ni mwenye kushinda na ni mwenye kupanga na kupangua vitimbi vya makuraishi na vitimbi vya makafiri aya hii ndugu zangu inatupa moyo sisi waislamu kwamba licha ya global campaign against waislamu tusishikwe na uoga dini yetu indaminiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wallahu khairul makirin aya hii yaeleza action iliyochukuliwa na makuraishi nayo ni kama ilivyoelezwa na wanatarikhi kwamba nafaran min quraishi wakakusanyika liyadkhulu daran nadwa wakakusanyika katika darun nadwa jumba la mikutano parliament fa'taradahum iblisu al-la'in kikao hiki hakikuhudhuriwa tu na vigogo wa kikuraishi bal kuna al-la'in iblis ambaye siku zote hutushawishi kutofuata Uislamu nyuma ya pazia lakini kadhia ya kuupiga vita Uislamu Iblis alihudhuria physically alikuwepo nafsi yake ilikuwepo yeye alikuwepo lengo ni mjadala juu ya Muhammad sallallahu alayhi wasallam wakaingia zikaletwa rai kama tulivyoeleza katika aya hii ikaja rai ya mwisho ya Abu Jahal al-La'in akasema mimi nina rai nayo ni kuwa taakhudhuna min kulli kabilatin ghulaman شابا وصيتا نهدا ثم يعطى كل غلام كل غلام سيفا صارما kisha apewe kijana atafutwe tena wenye nguvu vijana hawa wajasiri wapewe panga tena panga hizo waweze kummaliza mtumi sallallahu alayhi wasallam ayuha alikhwa hapa kuna swali swali hili ni muhimu kulizingatia from day one siku ya kwanza makuraish licha ya kupinga uislamu lakini hawakufikia hadhi ya kutaka kumuua sallallahu alaihi wasallam lakini yawaje leo dawa imefika kilele chake makuraishi wapanga njama ya kumuua ina maana lengo lao ilikuwa ni kwamba tukimuua mtumi sallallahu alaihi wasallam tushaumaliza uislamu hii ndiyo target ndugu zangu waislamu kwamba mauaji huwa mara nyingi ndiyo standard weapon ya makafiri kwa hivyo si ajabu leo ukiangalia laiha ya wanauliwa wengi nani ni wale waliotamka shahada ya la ilaha illa Allah muhammadur rasulullah bas katika kuwa wa huku kuna visingizio vingi kwa sababu kampeni iliyoko ni kuonyesha Uislamu kwamba Waislamu ni potential threat na ni riski kwa usalama hawa makuraishi walifahamu kwamba dawa ya mtume ni threat ndio tukaeleza katika bayani yetu iliyopita ya Ijumaa nyingine iliyopita hapa kwamba Marekani hata sisi tukaswali tukafunga lakini hili halitoridhiwa na Marekani kitu anachotaka kuturidhia ama kuridhia ni sisi tuwache Uislamu mia mia Uislamu wetu uwe sasa ni Uislamu ni kama povu twauliwa kwa nyama za kimya au wale tu Uislamu wenyewe Uislamu wenyewe matata sasa tumedandia ngoma zao ndugu zangu waislamu kwa hivyo kanuni zinazopitishwa leo dhidi ya kupambana na Uislamu ni njama tu za kuendelea za kumaliza Uislamu ayuha ikhwa hijra itupelekee mambo matatu msingi kila duati wanapozungumzia swala la hijra wasipitwe na nukta hizi tatu nukta ya kwanza waelewe kwamba tukio hili la hijra ndiyo lilobadilisha dauri ya dawa kuwa Uislamu si mfumo wa kiruhia pekee bali ni mfumo ruhia wa siasia ni mfumo ambao itikadi yake ni spiritual and political inayohitaji mujtama kutayarishwa na kutekelezwa chini ya daula ndiyo sallallahu alaihi wasallam akatuonyesha wazi kwamba alipogura Madina hakugura kama mkimbizi akagura kwa kuwa mujtama ulitayarishwa society ya Kiislamu na akagura kwa maana sasa ana mazingira muafaka ya kutekeleza Uislamu ndani ya dola na ndio maana ndugu zangu ukiangalia Qur'an kuna zile ayat ambazo zazungumzia muamalati nyingi ziliteremka wapi Madina kwa sababu Madina kulikuwa na mazingira ya watu kuweza kutekeleza Uislamu kimfumo kamili nukta pili hijra ikagurisha kwamba sasa sallallahu alayhi wasallam kwa muda wa miaka tatu ambapo alikuwa ni amiri wa harakati sasa ni amiri wa serikali ni kiongozi na nikahiri muhimu sana kwa sababu katika fiki imeelezwa ufaradhi wa kuwa na kiongozi bali uislamu ukashtumu waislamu ikiwa hawana kiongozi wa Kiislamu Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema man mata wa laysa fi ulqihi albay'a mata mitatan jahiliya yoyote anayekufa ila hali hana kiapo cha utiifu juu ya khalifa basi amekufa kifo cha kijahilia hadithi hii inatuhimiza ndugu zangu kumweka kiongozi kama sallallahu alaihi wasallam kiongozi ambaye si symbol tu kiongozi atakiwa na uwezo wa kutabikisha sharia za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tatu tukio hili liligeuza hali za waislamu kuwa ni wanyonge sasa kubadilika kuwa ni wenye nguvu ayuha ikhwa leo mwajua idadi za kutamausha ukiangalia ya leo ukru darul islam milioni nane ni annahiz annazihuna fi biladihim internal displaced milioni nane ya waislamu wa ya leo 4.5m miji yao ni muhasara imezingirwa waislamu wameuliwa Syria na wanauliwa lakini media leo yatuangazia mazishi ya Perez Shimon Perez mbona hatuonyeshi mazishi ya watoto leo wanauliwa na airstrikes za Russia na Marekani hali hii ndugu zangu ni hali ambayo waislamu walikumbana nayo kwa hivyo inapotukia tukio la hijra tukumbuke hii aya kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala sema واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون kuwakumbukeni katika hali mlivyokuwa maka hali hii ilikuwa ni aska fil aish ilikuwa ni hali ambayo waarabu walikuwa ni adhal kaumun walikuwa wadhalilifu kama leo mtaka kuzungumza leo tunakuwa na hiari tuzungumza matunyamaze kwa sababu tukizungumza tutaelekezwa kidole hivi ndivyo ilivyokuwa hali ndugu zangu ndio maana ibn Jarir at-Tabari akaeleza kwamba hali hii ilikuwa ni mbaya zaidi asema kana hadha al-hayy min al-arab adhall an-nas wa aska aishan wa ajwa'uhu butunan ilikuwa ni hali ngumu watu wakiishi katika hali ya dhiki chakula hakuna leo angalia mabara yote watu hawauliwi tu na ugaidi bali wauliwa na umaskini yote haya ndugu zangu waislamu yakabadilika baada ya waislamu kugura kutoka maka kuna Madina na kugura huku ina maana waislamu wakawa na dola ya Kiislamu darul Islam ikawa inaweza kubadilisha hali za waislamu ndugu zangu waislamu hali zetu unyonge wetu utabadilika pale ambapo tutakuwa na darul Islam serikali itakaoongozwa na khalifa mukhlis atakaye hami damu za waislamu atakayefukuza maadui katika biladi za Kiislamu na atakayesimamia sarawat mali za Waislamu ambazo leo zimenyang'anywa na makafiri chini ya siada ya hawa makatuni walioko katika nchi za Kiislamu tumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tujalie min alladhina istamuna alqawla fa yataduna ahsana qulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu kana ghaffara